פרק ז. ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, וימשח אותו, ויקדש אותו ואת כל כליו, ואת המזבח ואת כל כליו, וימשחם ויקדש אותם. ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבותם, הם נשיאי המטות, הם העומדים על הפקודים. ויביאו את קורבנם לפני אדוני, שש עגלות צב ושנים עשר בקר, עגלה על שני הנשיאים ושור לאחד, ויקריבו אותם לפני המשכן. ויאמר אדוני אל משה לאמור, קח מאיתם והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד, ונתת אותם אל הלוויים איש כפי עבודתו. ויקח משה את העגלות ואת הבקר, וייתן אותם אל הלוויים. את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר, נתן לבני גרשון כפי עבודתם. ואת ארבע העגלות ואת שמונת הבקר נתן לבני מררי כפי עבודתם ביד איתמר בן אהרון הכהן. ולבני קהת לא נתן, כי עבודת הקודש עליהם, בכתף יישאו. ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח, ביום המשך אותו, ויקריבו הנשיאים את קורבנם לפני המזבח. ויאמר אדוני אל משה, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמי נדב למטה יהודה. וקורבנו קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולם. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שיניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן נחשון בן עמי נדב. ביום השני הקריב נתנאל בן צוער, נשיא יששכר. הקריב את קורבנו קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת. ולזבח השלמים בקר שיניים. אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן נתנאל בן צוער. ביום השלישי נשיא לבני זבולון, אליאב בן חילון. קורבנו כערת כסף אחת שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד, בן שנתו לעולה. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן אליהו בן חילון. ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדאור. קורבנו כערת כסף אחת שלושים ומאה משקלה, מזרעת אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולב השמן למנחה. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד, בן שנתו לעולם. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שיניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן אל יצור בן שדאור. ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלומיאל בן צורי שדי. קורבנו קערת כסף אחת שלושים ומאה משקלה. מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד, בן שנתו לעולה. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שיניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן של עמיאל בן צורי שדי. ביום השישי נשיא לבני גד, אליסף בן דעואל, קורבנו קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת, בלולה ושמן למנחה. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד, בן שנתו לעולה. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שיניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן אליסף בן דעואל. ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד. קורבנו קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולב ושמן למנחה. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שיניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן אלישמע בן עמיהוד. ביום השמיני נשיא לבני מנשה, גמליאל בן פדה צור. קורבנו קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולם. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שיניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן גמליאל בן פדצור. ביום התשעי נשיא לבני בנימין, אבידן בן גדעוני. קורבנו קערת כסף אחת שלושים ומאה משקלה, מזרק אחת כסף שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד, בן שנתו לעולה. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שיניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן אבידן בן גדעוני. ביום העשירי נשיא לבני דן, אחיעזר בן עמי שדי, קורבנו קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולב השמן למנחה, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שיניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן אחיעזר בן עמי שדי. ביום עשתי עשר יום. נשיא לבני אשר פגעיאל בן עוכרן, קורבנו קערת כסף אחת שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולם. שעיר עזים אחד לחטאת. ולזבח השלמים בקר שיניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן פגעיאל בן עוכרן. ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירה בן עינן. קורבנו קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סוף. בלולב השמן למנחה. כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת. פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעולם, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח של עמים, בקר שיניים. אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן מכירה בן עינן. זאת חנוכת המזבח ביום המשך אותו, מאת נשיאי ישראל, קערות כסף שתים עשרה, מזרקי כסף שנים עשר, כפות זהב שתים עשרה, שלושים ומאה הקערה האחת כסף, ושבעים המזרק האחד, כל כסף הכלים, אלפיים וארבע מאות בשקל הקודש. כפות זהב שתים עשרה מלאות קטורת, עשרה עשרה הכף בשקל הקודש, כל זהב הכפות עשרים ומאה. כל הבקר לעולה שנים עשר פרים, אלים שנים עשר, כבשים בני שנה שנים עשר ומנחתם, ושעירי עזים שנים עשר לחטאת. וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים, אלים שישים, עתודים שישים, כבשים בני שנה שישים, זאת חנוכת המזבח, אחרי המשך אותו. ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות, מבין שני הקרובים וידבר אליו.